Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. İndi yay gəlib və dünyanın bir çox yerlərində istirahət tətil mövsümüdür. Çimərliklər, günəşlənmək və başqa istirahətlər də daxil olmaqla. Bəs müsəlmanlar necə dincəlir? İstirahət eləyirlər, əylənirlər, Bütün bunları araşdıracağıq. Məsələn, çimərliyə getmək, günəşlənməyə elə başqa cür istirahət, əyləncə növlərindən hansı İslam inancına görə məqbuldur, hansı yox. Bunlar nə dərəcədə vacib qaydalardır və s. bu kimi suallara qonaqlarımızın ekspertlərin yardımı ilə cavab arayırıq. Qonaqlarımız İslam Evi saytının yaradıcısı, dini mövzularda bir neçə kitab müəllifi olan Yaşar Qurbanov və İslam tədqiqatçısı Bəhruz Əlzadədir. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür. İlk öncə ə, e, təklif eləyərdim belə başlayaq ki, ümumiyyətlə qərbdə daha çox belə fikirlər formalaşır ki, İslam istirahətə, əyləncəyə qarşıdır. Ümumiyyətlə İslam istirahəti və əyləncəni qəbul eləyirmi? İlk öncə bundan başlayardıq bəsli olaraq. Yaşar bəy, ilk öncə siz buyuruz. İlk öncə mən bunu belə qeyd etmək istəyirəm ki, İslam dini istirahətin qarşısında deyil. Yəni əksinə deyil. Sadəcə İslam dinində belə buyurulub ki, hər bir əməl İslam dininin buyruqlarına uyğun olmalıdır. Yəni bəzi istirahətlər var, görürsən həddini aşır, harama yol açır. Amma İslam dini müsəlmanlara istirahət etməyi qadağan etmir. Sadəcə buyurur ki, istirahətlər əsasən ailə arasında olan istirahətlər, ailə ilə bir yerdə şəriətimizin, İslam dinimizin buyruqlarına eyni olsun, ona əks olmasın, yəni haramçılığa getməsin. Çünki e, peyğəmbərimizin gözəl bir hədisi var ki, e, buyurur ki, ey hər bir insanın deyir Allah qarşı qarşısında üzərində haqqı var, yəni ibadətlərin yerini yetirmək, həmçinin öz nəfsi üzərində haqqı var. Öz nəfsi nədir? Yəni öz nəfsini il boyunca yormaq, taqətsiz e, taqətsiz olmaq deyil. Əksinə dincəlməlidir, istirahət etməlidir ki, yenidən taqəti olsun, ibadətlərini doğru yerinə yetirsin. Yəni bu məsələdə İslam dini e, orta mövqeyə baxır. Yəni şəriətimizə, Rəbbimizin buyruqlarına uyğun olsun, yoxsa e, İslam şəriəti dincəlməyə, istirahət etməyə qarşı deyil. Təşəkkür edirəm. Bu Yaşar Qurbanovun fikirləri idi və indi də Bəhruz Əlzadə eyni sualla bağlı müraciət eləyirik. Ümumiyyətlə belə deyək, İslam istirahətə əyləncəni qəbul eləyirmi və ümumi prinsiplər, çərçivələr nədir burada? E, bəli, Yaşar müəllim qeyd elədi. Biz dərəcədə qatılıq Yaşar müəllimin fikrinə. Ə, əlbəttə ki, İslam dini istirahəti, dincəlməyi qadığa qoymayıb, şəriətin belirlədiyi ölçülərdə, çərçivədə İslam dini hər bir kəsə dincəlmək hüququ verir. Ümumiyyətlə burada xırda bir nüansa işarə etmək istəyirəm. Suala tam cavab verməmişdən öncə Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Ma xalaqtal cinna vel insa illa liya'budun." Yəni mən cin və insanları ancaq mənə ibadət etsinlər deyə yaratdıq. İbadətdə məqsəd məqsəd yəni həmin e, insanın kamilləşməyə doğru gedən yol, yəni kamilliyi. Yəni bu kamilliyə gedən yolda da Allah Taala yaradı biz insanlar üçün yaratdığı bütün vasitələr, nemətlərdən şəriət belirlədiyi çərçivədə istifadə etməklə bu ibadətə nail olmaq olar. Yəni biz e, istəsək öz istirahətimizi də ibadətə çevirə bilərik. E, o, o baxımdan bu meyarı əgər bayraq eləsək, ələm etsək, İslam bu baxımdan heç bir istirahətə, qadağaya hədd hüdud qoymur. Həz, hətta Rasulullahın səhabə Əbu Zərə nəsihətində buyurur ki, ya Əbu Zər, aqil insan öz vaxtını 4 hissəyə bölər. Onun birinci hissəsi Allahla münazət və raz, razı niyaz üçün ayırar. İkinci hissəsini öz əməllərinin e, e, hesabatına aparar, yəni öz etdiklərini gün ərzində hesaba çəkər. Üçüncü hissəsi Allahın onun üçün yaratdığı nemətlər barəsində təfəkkür edər və dördüncü hissəsi də Allahın e, halal buyurduğu vasitələrlə öz nəfsini E, öz nəfsinin e, e, ləzzətində və yaxud da dincəlməyindən istifadə edər. Yəni hədisdə də qeyd vurulur, qeyd vurulur ki, halal buyurduğu vasitələrlə. Və hədisin davamında buyurulur ki, bu axırıncı hissə, yəni 4-cü hissə insanın e, dincəlmək hüququ belə deyək, o digər 3 e, hissəni e, köməkçisidir. Yəni insan e, gərək düzgün şəriətin buyurduğu şəkildə istirahət dincəlsin ki, həm ruhiyyə və həm cismi e, cəhətdən ə, e, digər üç hissəyə, yəni həm Allahla ibadətə, həm ə, e, vaxtını ə, öz əməllərini hesaba çəkməyə, həm də düzgün ə, Allahın onun üçün yaratdığı nemətlər barəsində təfəkkür etməyə kömək olur düzgün istirahət. Təşəkkür edirəm. Bu Bəhruz Əlzadənin fikirləri idi və burada dedik hər iki qonağımızın fikrində bu var idi ki, yəni ə, şəriətin çərçivəsində belə deyək, buyurduğu, icazə verdiyi çərçivədə dincəlməkdən söhbət gedir. Nədir bu çərçivələr? Biraz indi konkret e, hallara keçək, çünki belə deyək də, bir çox məsələlər var ki, adətən müsəlmanlarla qarşılaşanda məsələn, inancı olmayan insan ya da belə deyək də, inan o qədər də ibadət eləməyən insan, məsələn, yay tətilini dəniz sahilində keçirməyə üstünlük verir, imkanı varsa harasa gedir və özü də ailəsi ilə bir yerdə dincəlir. İslam şəriətində belə şeylər varmı? Belə buna icazə verirmi? İslam şəriətində yenə qeyd etdiyim kimi e, e, tətilə icazə verilir, amma e, qeyd etdiyimiz yəni bu qaydalara uyğun olmalı. Məsəl üçün deyək ki, bir müsəlman ailə üçün, yəni e, bir e, hicablı qadın üçün əlbəttə ki, o e, tətil deyəndə o yerlərə getməz ki, o yerlərdə artıq bardır, içkilər içilir. Yəni orada bəzən də olur ki, e, necə deyirlər, şəriətdən kənara əməllər həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bir müsəlman ailəyə belə tətil yaraşmaz və müsəlman ailə bunu seçməz. Amma ki, şərt deyil ki, e, sadəcə e, dəniz kənarı olsun. Məsəl üçün e, dincəlməli gözəl yerlər var. Bəzən olur ki, məsəl üçün bəzi ölkələrdə, məsəl üçün Türkiyəni qeyd etmək olar ki, müsəlmanlar üçün xüsusi yerlər var. Yəni orada artıq e, hicablı qadınlar öz ailələri ilə, evladları ağacları ilə gözəl dinlənirlər. Şərt deyil, yəni dəniz kənarı olsun. Gözəllik, yaşıllıq yerlər də var, xüsusi yerlər də var. Yəni bir də var ki, ümumi yerlərdən də müsəlman qadın ailəsin istifadə edə bilər. Deyək ki, məsəl üçün deyək ki, bulvarın kənarında çıxıb hər kəs öz ailəsi ilə bərabər gəz. Əlbəttə ki, müsəlman qadın öz evladları ilə hicablı olsa belə belə ümumi yerlərdən istifadə edə bilər. Və xüsusi yer ki, məsəl üçün ən çox yay e, vaxtlarında olur. E, içki olan yerlərdə əlbəttə ki, müsəlmanlar dincəlməz. Orda içki içilir, barlar, nə bilim, başqa-başqa e, görürsən ki, əməllərə yol açan, əxlaqsız hərəkəti olan yerdə əlbəttə ki, müsəlmanlar belə yerdə dincəlmirlər. Daha çox sakitliyə, sakitlik olan yerlər yerləri seçirlər. Təşəkkür edirəm. Bu Yaşar Qurbanovun fikirləridir. Bəruz bəy, e, siz nə deyirsiniz bununla bağlı? Çərçivələrdən danışmışkən Çünki belə deyək də, e, stereotiplər də çoxdur ki, müsəlman bunu eləyər, bunu eləməz, bunu eləyər, bunu eləməz. Nəyə eləyər? Məsələn, belə deyək, siz özünüz necə dincəlirsiniz? Ümumiyyətlə biz e, dincəlmək deyəndə, yəni istirahət deyəndə, e, istirahəti hansısa bir müəyyən bir vasitə ilə məhdudlaşdırmayaq. Dənizə getmək, və yaxud da hardasa gedib e, restoranda, kafedə oturub çörək yemək. Yəni istirahətin məfhumu bundan e, geniş bir e, şeydir ki, onu biz hər hansısa bir istirahət növünə məhdudlaşdıraq. Amma Yaşar müəllim qeyd elədiyi kimi biz e, əsas e, şəriətimizin belirlədiyi qanunlara uyğun olaraq, məsələn, əgər bu gün dəniz qırağına getmək bizim <clears throat> şəriətə uyğun deyilsə, orada müəyyən Yaşar müəllim qeyd etdiyi kimi hadisələr baş verirsə, müəyyən rəftarlar baş verirsə ki, bu İslam çərçivəsinə ziddir, içki içilirsə və yaxud da ə, e, belə deyək də ə, e, müəyyən hicab qaydalarına riayət olunmursa, əlbəttə ki, müsəlman bir ailə oranı heç vaxt seçməz dincəlmək üçün hansısa bir müəyyən başqa vasitələrlə bizim e, dinimizdə də, şəriətimizdə də səfər etmək e, təkid olunub, səyahətə çıxmaq təkid olunub. Ə, yəni müsəlmanların böyük səyyahlardan biri, alimlərdən biri olan İbn Bətutə idi ki, ə, bütün dünyanı səyahət etmişdi. Yəni İslam səyahətə, gəzintiyə hədd çərçivə qoymayıb. Hədd çərçivə əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi şəriətin qanunlarına uyğun olaraq, əgər mən ə, öz ailəmi, məsələn, ə, dinə bağlı olan bir ailəni heç vaxt aparıb ə, müəyyən restoranlarda oturub ki, orada yəni bütün şəriət çərçivəsinə zidd olan hallar baş verir, mən orada oturmaram. Ə, müəyyən bir restoranlarımız var ki, orada yəni bizim üçün ə, şərait, mühit daha əlverişlidir. Biz orada daha rahat hiss eləyirik özümüzü. Ə, burada bir şeyə qeyd etmək istəyirəm ki, bu əslində İslamın problemi deyil. Bu bizim sosial problemdir ki, ə, biz ə, müəyyən ə, statuslara malik təbəqələrə bu dincəlmək hüququnu yaratmalıyıq. İstər dindarı olsun, istər qeyri-dindarı. Əgər bu gün e, qeyri-dindar, belə deyək, e, şəriətə, dinə e, belə inancı güclü olmayan insan gedib dəniz qırağında rahat dincələ bilirsə, biz elə şərait yaratmalıyıq ki, inanclı insan da, insanlar da hardasa müəyyən e, e, çərçivələrdə özlərini daha rahat hiss eləyib, ailələri ilə, övladları ilə e, rahat gəzinti gəzintiyə çıxa bilsinlər, rahat yerlərdə oturub dincələ bilsinlər. Burada e, İslamın problemi yoxdur. Burada problem özümüzdədir ki, biz özümüzə Yəni cəmiyyət olaraq biz özümüzə müəyyən e, bu hüquqlardan məhrum eləyirik. Daha doğrusu desək, bu hüquqları bir-birimizə verə bilmirik. Aydındır. Elə imkanlardan danışmışam. Burada bir fakta diqqət çəkmək istəyirdim. Məsələn, Türkiyədə tez-tez paparazzi dediyimiz jurnalistlər tez-tez görüntüləyirlər. Məsələn, e, Səudiyyə kralının ailəsi qızları ya xanımlar, yəni ailədən olanlar öz yaxtalarında gəlirlər, e, Türkiyə sahillərində dincəlirlər və sonra da belə deyək də o orada sahildəki kafelərə, restoranlara da gedirlər. Amma demirəm ki, orada içki olan yerlərə gedirlər filan, amma öz özləri üçün dincəlirlər. Amma hər kəsin burada imkandan danışıq, hər kəsin yaxtası yoxdur ki, özü üçün orada heç kəsin görmədiyi bir yerdə günəşlənsin. Bəs mümkündürmü ki, məsələn, mən başa düşürəm ki, məsələn, hicablı qadınların naməhrəm kişilərin yanında belə deyək də günəşlənməsi mümkün deyil. Amma naməhrəm olmayan yerlərdə ya qadınlar öz aralarında belə bir məsələn çimərlik olsa, ya günəşlənmə yeri olsa, bunu imkan verirmi? Ya eyni şey kişilər üçün də belə deyək də, məsələn bir e, inanclı müsəlman kişi öz e, yoldaşları ilə gedib e, dənizdə belə deyək də günəşlənmək filan bunları eləyə bilirmi? Yaşar bəy buyuruz ilk öncə. E, siz e, bir o məsələni qeyd elədiniz. Yəni müxtəlif cür deyir. Yenə qeyd etmək istəyirəm ki, dincəlmələr müxtəlif cürdür. Yəni bəziləri imkanlara görə daha lüks <laughs> dincəlir, bəziləri onun aşağı səviyyədə. Yəni burada yenə də biz qeyd etdik. E, bəli, dincəlmək olar. Yenə də əgər, əgər siz qeyd etdiyiniz kimi əgər imkan varsa. Məsəl üçün deyək ki, olur məsəl üçün e, bəzən olur dostlarımızla biz də gedirik məsəl üçün dənizdə filan yerlər. Artıq o yerdə görsən ki, həqiqətən də e, qadınlar yoxdur, digər insanlar yoxdur. Öz dostlarımız öz aramızda otururuq, dincəlirik. Belə olur, yəni imkan imkan tapmaq olur. Yəni şərt deyil bunun üçün e, daha çox e, imkan olmalıdır. Belə də imkan, yəni imkan daxilində bunlara biz də çalışırıq eləyə. Yenə də qeyd etdiyim kimi, yenə biz çalışırıq ki, bu məsələlərdə şəriətimizin e, buyruqlarından kənara çıxmayaq. Aha, Bəhruz bəy, e, eyni e, sualla bağlı sizin də fikriniz maraqlıdır. Belə deyək də, qadınların ayrıca əgər belə deyək də imkan varsa, gö götürək məsələn, bəzi e, Türkiyədə elə bəzi otellər var ki, məsələn, sırf inanclı qadınlar üçündür, ora gedirlər öz ailələri ilə dincəlməyə. İmkan varsa onlar özləri üçün bunu eləyə bilərlərmi? Naməhrəmlər belə deyək olmayan yerdə, ya eyni şeydə kişilər üçün də. Çünki prinsipal olaraq ən azından indi danışdıqlarımızdan belə çıxır ki, imkan varsa eləmək olar, amma istənilən halda burada onları da tam olaraq mən e, elə bil ki, e, eşidə bilmirəm və bu üzdən də bir çoxlarında məsələn İslamı yaxından e, bilməyənlərdə belə fikirlər oyanır yaranır ki, onlar deyirlər amma istənilən halda qadağandır. Yo, əvvəldə də qeyd etdik ki, qadağan əgər bizim şəriətin belirlədiyi çərçivələrdən kənara çıxırsa bu qadağandır. Əgər məsələn müəyyən bir yerlər var ki, yalnız qadınların dincəlməyi üçün nəzərdə tutulubsa və yaxud da orada heç bir naməhrəm belə deyək gözlər yoxdursa, qadınlar rahat, rahat gedib orada dincələ bilərlər və yaxud da həmçində kişilər üçün kişilər rahat gedib orada dincələ bilərlər. Ümumiyyətlə bir yağ dediyimiz o şəri e, şəriət kriteriyalarını keçməmək şərti ilə istər uşaq olsun, istər qadın olsun, istər cavan, istər qoca, hamının dincəlmə hüququ var. Sadəcə bu hüquqları e, belə deyək də dinimizdən ə, e, ə, e, az məlumatlı olmağımız və bu gün də ictimaiyyətə bəzi ə, dezinformasiyaların yayılmağı ki, bu İslamda bu istirahət hüququ yoxdur, İslam, İslamda ancaq qadınlar ev dustağıdır və yaxud da filan pəsmişan, bunlar dinimizdə belə bir şey yoxdur. Din qadına da hüquq verib, kişiyə də hüquq verib. Şəriətin əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi halal buyurduğu çərçivədə həm qadın istirahət edə bilər, həm kişi istirahət edə bilər, həm uşaq, həm cavan, həm qoca. Yəni siz e, e, Səudiyyə Ərəbistanının kralını vurğuladınız. Yaşar müəllim də qeyd vurdu ki, imkana bağlı olan bir şeydir. Əgər kimin imkanı varsa, buna icazə verirsə, daha yaxşı istirahət edir. Əgər kimin imkanı yoxdursa, bu o deməkdir ölkə ilə evdə oturur. Allah bizim üçün geniş təbiət yaradıb. Çıxırıq təbiətə, dincəlirik. Hədislərdə də buyurulub ki, təbiətdə olunan ibadət insanın ruhuna daha çox Bəli. təsir edir, insanı yüngülləşdirir. Biz də vaxtaşırı dostlarımızla, qardaşlarımızla keçirik təbiətə də gedirik. Lazım olanda müəyyən bir e, dəniz kənarına gedirik ki, bayaq dediyimiz kimi bizim özümüzə uyğun olsun. Yəni biz orada rahat olaq. Həmçinin xanımlar da, həmçinin özümüz də. Mən bir şey qeyd eləyim, e, yəni dincəlmədən söhbət düşən kimi, məsəl üçün mən özümdən qeyd eləyim, çox zamanlar öz e, anadan olduğum şəhərə gedirəm. Orada gözəl dincəlir. Bəzən ailə ilə bərabər gedirik. Bizdə bilirsiniz, e, Zaqatala rayonunda gözəl yerlər var. Dağlar var, oradan çaylaqlar axır. Bəli. Özümüzlə samovarımızı da götürürük. Uşaqlar oynayır, çay içirik. Yəni dincəlmə dincəlirik. Yəni sadəcə dediyimiz e, buyruqlara e, əməl edərək. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Burada belə deyək də, bu yay istirahəti ilə bağlı məsələni e, burada e, bitirək. Bir e, məsələyə burada danışmaq istəyirdim ki, Qərbdə belə bir şey də var ki, İnsanlar təkcə bəlli bir tətil vaxtlarında dincəlmirlər, həftəlik istirahət eləyirlər. Necə? Yəni həftə sonlarını hansısa məkanlara gedirlər. Mən anladım ə, e, söhbətimizdən ə, e, bu ana qədər olan söhbətdən ki, yəni içki olan yerə getmir bir müsəlman. Amma kimsə bir musiqi dinləmək üçün gedirsə, hər hansı bir belə deyək də məkana musiqi dinləməyə gedirsə, orada içki içmirsə, ya götürək oynamaq üçün və ya hər hansı o oyunlar oynamaq üçün məsələn öz yoldaşları ilə belə nərt taxtadan tutmuş başqa o oyunlara qədər Bunlar necə belə deyək, e, bunların çərçivəsi necədir? Bunlara e, imkan varmı və sərhədlər nə dərəcədə belə deyək də biz dedik burada halal haram məsələsi nə dərəcədə belə deyək də sərtdir ki, bu illaki bu olmalıdır. Yəni bu məsələlərdə yenə e, qeyd etdiyimiz kimi ilki müəllim, yəni e, imkana baxır. Deyək ki, məsəl üçün ailə ilə bərabər gedilən yerlər var. Deyək ki, məsəl üçün filan parkdır Yəni o parkda ola bilər, məsəl üçün deyək ki, birisi e, başqa cür əylənir. Məsələn biz uşaqlarımızla, yəni deyək ki, müsəlman ailəsi, yəni bu e, hamımız müsəlman, yəni bu e, məsələlər riayətən ailələr görsən ki, həmin parkda bunlar da dincəlir, digərlər də dincəlir. Hərəsi bir cür dincəlir, yəni bir-birinə mane olmurlar. Deyək ki, məsəl üçün uşaqların oynadığı yerlər, e, bəzi əyləncə mərkəzlərində var ki, möminlər də öz uşaqlarını aparırlar, uşaqlar da oyda oynayırlar, əylənirlər. Yəni bu məsələlər yenə deyirəm ki, e, imkana bağlıdır. Bəzən olur ki, bəzi ailələr e, olur ki, e, bundan da uzaq dururlar. Bəzi ailələr buna normal baxırlar. Yəni müsəlmanların arasında da buna fərqli baxanlar da olur. Yəni bu bu məsələdə tam e, yekdir rəy yoxdur ki, e, demir demirlər ki, məsəl üçün bu olmaz. Bəzi olur ki, məsəl üçün mən tanıyıram ki, əyləncə mərkəzləri var ki, məsəl üçün deyək ki, ticarət mərkəzi içərisində uşaqlar üçün oynayan yerlər var. Çox e, dindar ailələr öz uşaqlarını aparırlar, orada uşaqları əylənir. Bəziləri aparmır, deyir ki, mən istəmirəm o insanın yenə bəzi məsələlər özünə bağlıdır. Ə, siz nə deyirsiniz bununla bağlı ə, Bəhruz bəy? Çünki burada belə artıq ə, biraz ə, çərçivədən ə, daha çox artıq insanların özünün fikirləri də ortaya çıxmağa başlayır. Yəni mənim üçün maraqlı olan da odur ki, burada Yəni nə, nəyə görə biri belə düşünür, Digəri isə bunu məsələn özünə qadağa qadağan eləyir və bu qadağa doğrudanmı əsaslıdırmı ya bəlkə özünü aşırı olaraq sıxır? Əvvəldə qeyd elədiyimiz kimi, yəni e, söz, söz, söhbətimizin əvvəlindən ancaq şəriət deyə vurğularıq. Yəni şəriətin belirlədiyi ölçü. Əgər biri bunu özünə haram eləyirsə, şəriətə uyğun, belə deyək, e, şəriət nöqteyi nəzərindən əlində tutarlı dəlil varsa, ona heç kim bunu e, belə deyək, irad tuta bilməz. Amma biz baxırıq, Yaşar müəllim də qeyd elədi ki, fərdi Bəzi hallarda mənim fərdi nəzərim bu şəriət demək deyil, İslam da demək deyil. Mümkündür bunu belə deyək də mənim e, tərbiyə aldığım mühit ya böyüdüyüm ərazi, rayon deyim. Məsələn bizdə bəzi bölgələr var ki, bunlar biraz belə şeyə biraz e, ailə ilə ə, e, ə, e, gəzintiyə çıxmaq, müəyyən bölgələrdə bu mentalitet var da. Bunu İslamdan bağlamaq olmaz. Ə, e, biz dedik ki, İslamın belirlədiyi ölçülər hamı üçün eynidir. Amma fərdi ə, şəxsi olaraq ə, kimsə ə, özünə hansısa məhdudiyyətləri, e, belə deyək, məhdudiyyətlər cızırsa, özünə hansısa sərhədlər qoyursa, e, bu o demək deyil ki, bu dinə görə belədir. İstəyir dindar olsun, istəyir qeyri-dindar. E, bizim e, bəs qədər e, belə deyək də sadalamaq da olar. Qeyri-dindarlar var ki, bu e, məhdudiyyəti özlərinə qoyublar. Dincəlməyə getmirlər, istirahətə getmirlər və yaxud da getsələr də ailələri ilə getmirlər, tərk edirlər. Bu heç də təkcə dindarlarda deyil. Bu müxtəliflik, e, düşüncə ayrılığı qeyri-dindarlarda da var. Və burada bir artıq belə deyək də e, məsələyə toxunacağam. Mənim e, özümün şəxsi tanışlarımın arasında da var ki, müsəlmandılar, ibadət eləyirlər, e, namazların da vaxtı vaxtında qılırlar, oruclarını tuturlar, fitrəsi zəkatı öz yerində hər şeyini eləyirlər, amma bəzi məsələlərə gələndə də məsələn belə deyək də, ya tətilsə, ya tətilinə də gedəcəklər, ya oteldə dincəlməkdirsə, ya götürək musiqi olan bir məkana gedirsə dincəlməyə, orada gedirlər. Yəni bununla insan e, belə deyək də, həmin inanclı insan pis müsəlmanmı olur ya bununla bağlı bir qiymətləndirmədə fərq olurmu? Yəni bu e, yenə də e, deyirəm e, mənim də qeyd etdiyim düşüncə fərzi. Yəni bəzi e, məsələlər var ki, yəni buna e, baxış tərzi ilə əlaqəlidir. Yəni bu ailə tərbiyəsinə əlaqəlidir. Məsələn elə müsəlman var ki, e, insanların çox qarışdığı yerlər, yəni orada e, necə deyirlər, e, çox insanlar bir yerdə olur, çox qarışıq yerləri sevmir elə yerlərə getməyə. Daha, daha sakit yeri sevir. Daha sakit yerdə dincəlsin ailəsi ilə bərabər o yeri seçir. Yəni burada fərqlidir. Bəziləri bunu qəbul edir, bəziləri bunu qəbul etmir. Yenə də bunu qəbul edənlər belə çalışırlar ki, e, o yerdə də şəriətin buyruqları əməllərdən kənara çıxmasınlar. Aha, Bəhruz bəy, e, siz nə deyirsiniz? Belə də belə deyək də, şəriətin götürək ki, belə çərçivəsinə sığmayan bəzi istirahət növlərini də seçən, amma digər tərəfdən İslamın digər e, şərtlərini də yerinə yetirən insan Burada belə deyək də, onun müsəlmanlığına kiminsə nəsə deməyə belə haqqı olurmu? E, baxın, əvvəldə e, yəni ayəni əbəs yerə qeyd etmədim ki, Allah Taala cin və insanları ancaq ibadət üçün yaradıb və peyğəmbərimizdən hədisi də ə, e, qeyd edəndə peyğəmbər buyurdu ki, vaxtlarınızı bölün və axırıncı istirahət ə, e, hüququ ki var idi hədisdə buyuruldu ki, e, istirahət et Allahın halal buyurduqları ilə və bu istirahət sənə kömək olsun. O birisi vaxtlarda, hansı vaxtlarda ibadət vaxtında, özünü hesaba çəkmək vaxtında bunlara kömək olmalıdır istirahət. Biz bəzən istirahət deyəndə elə başa düşürük ki, istirahət e, Yəni hər şeydən uzaq olmaq, belə deyə, gündəlik stressdən ibadət eləyəndirsə, istirahət vaxtı ona bəzi şeylər olar, ancaq e, istira, e, e, belə deyək, istirahətdən kənar vaxtlarda, məsələn, həftənin digər günlərində bu hansısa bir e, ibadəti ilə məşğul olursa, istirahət günü gələndə o bəzi yerlərə də gedə bilər. Yox, bu istirahətimiz e, Quran ayəsinə əgər əvvəldə də qeyd etdikdə buna söykənsək, bizim istirahətimiz də, bizim dincəlməyimiz də e, ibadət xarakterini daşımalıdır. Yəni bizə kömək olmalıdır ki, kamillik yolunda hərəkət edək. Əsas məqsəd budur. Həm istirahətdə, həm dincəlməkdə, həm başqa işlərimizdə. Bütün işlərimiz bizi kamala doğru aparmalıdır, tənəzzülə doğru yox. Əsas məqsəd budur. Bəli. Burada bir şey də qeyd edelim, İlkin müəllim. E, Peyğəmbərimizin gözəl bir hədisi var, deyir, iki nemət vardır ki, insanların çoxu bundan e, məhrumdurlar. Birincisi sağlamlıq, ikincisi boş vaxtın olması. Yəni bunlar özü böyük bir nemət olaraq Peyğəmbərimiz adlandırıb, sağlamlığı və boş vaxt tapma. Görürsən, insan var ki, boş vaxt tapa bilmir. Bu bu hədisdən yola çıxaraq müsəlmanlar bir şey də qeyd edirlər ki, yəni o deməkdir ki, boş vaxt deyiləndə ha bütün hamısını əyləncə ilə keçirmək. Yox, boş vaxtında ibadətə vaxt ayırmaq, məsələn evladlarına Quran öyrətmək. Mən məsələn mən insanlar tanıyıram ki, e, boş vaxt vaxtlarında imkan olanda e, tətillərini bunlar bu ailə belə keçirir. Məsəl üçün Kəbə evini ziyarət edirlər. Bunlar üçün tətil artıq budur. Və ya da məsəl üçün e, İslam muzeylərinə gedirlər başqa ölkələrdə. Yəni bu yenə də bu qeyd edirəm ki, bu boş vaxtdan da səmərəli istifadə etməyə çalışırlar. Aha, aydındır. Və burada başa düşdüyüm qədərilə biz deyə bilərik ki, hər an e, müsəlmanın bir yaşam tərzi deyilən bir şey var və adətən ona şəriət çərçivəsində olan qaydalar, məsələn, bunu müəyyənləşdirir Bu məsələnin amma iqtisadi tərəfi də var axı. Çünki belə deyək də mədə ə, e, əyləncə mədəniyyəti bir çox ə, e, tənqidçilər də adətən bunu deyirlər ki, İslam ölkələrində əyləncə mədəniyyətinin olmaması iqtisadiyyata ciddi təsir göstərir. Çünki məsələn qərb dövlətlərində belə deyək, bu iqtisadiyyatın önəmli bir hissəsidir. İstər belə deyək də spirtli içkilərdən gələn vergilər filan, istərsə də belə deyək də ən azından həmin restoranlar ya istirahət əyləncə yerləri, otellərdən gələn vergilər filan. Bəs İslamda Nəzərə alanda ki, bu İslam şəriəti bizə nazil olanda uzun müddət keçir və indi iqtisadiyyat da fərqli formalaşır. İslam özü, İslam iqtisadiyyatı özünü necə kompensasiya el eləməlidir? Ümumiyyətlə biz e, e, İslam mühitini qərb mühiti ilə müqayisə etdikdə əlbəttə müəyyən fərqliklər var, müəyyən müxtəlifliklər var. İstər iqtisadi cəhətdən, istər siyasi cəhətdən, istər e, ənənə və mənə. Bu da təbiidir, çünki həm dinlərimiz, ənənələrimiz fərqlidir. E, iqtisadiyyat baxımından götürəndə, yəni təkcə belə deyək də, e, iqtisadiyyat əyləncə mərkəzlərindən gələn gəlirlə tənzimlənmir ki. Məsələn, götürək biz Səudiyyə Ərəbistanını ya və yaxud da İranı və yaxud da Türkiyəni. Burada təkcə bu ölkələrin iqtisadiyyatı əyləncə mərkəzlərindən və yaxud da otellərdən, e, istirahət mərkəzlərindən gələn pulla tənzimlənmir. Bu iqtisadiyyatın bir hissəsidir. Müəyyən e, istirahət zonaları var, orada müəyyən şəraitlər yaradılır və o həmin vəsait kömək edir iqtisadi tənzim iqtisadiyyatı tənzimləməyə. Amma bu mütləq şərt deyil ki, sırf iqtisadiyyat bu şeylərlə tənzimlənməlidir. Yo, yo, mən mütləq şərt olaraq demirəm. Sadəcə belə deyək də, bu əyləncə ə, e, mədəniyyəti özünün belə bir iqtisadiyyatın bir qolu olaraq Qərbin, məsələn, bu qəbul olunan bir şeydir ki, inkişafında, iqtisadiyyatın inkişafında müəyyən rol oynayıb u, uzun illər boyu. Bəs bə, o, o yüzden deyirəm ki, yəni məsələn, İslamda bunun olmamağı problemlər yaratmırmı? Yo, bu bilisinizcə İslamda bunun olmamağı deyiləndə hər ölkə məsəl üçün öz ə, e, necə deyirlər, dini mühitinə görə istirahət şəraiti yaradır. Məsəl üçün Səudiyyə Ərəbistanında müəyyən şəhərlər var ki, Taif şəhəri və digər şəhərlər orada böyük bir istirahət mərkəzləri tikilib. E, çalışırlar ki, öz əhalisi orada istirahət eləsin, heç xarici ölkələrdə getməsin. Məsəl üçün İranda da həmçinin, Türkiyənin özündə də həmçinin. Yəni hər ölkədə öz e, necə mühitinə uyğun, e, şəraitinə uyğun və e, dini yaşamına uyğun istirahət əylənmə, əyləncə yerləri var. Yəni orada gedirlər insanlar dincəlirlər, vaxtlarını orada keçirirlər, əylənirlər. Yəni bu hər ölkədə var. Hər, hər ölkə bundan istifadə edir və bunu tənzimləyir mənim bildiyimə görə. Burada bir məsələ də sıxır bax dili biz belə deyək də, müsəlman ölkələrində, məsələn, götürək elə Ərəb Əmirlikləri. Ərəb Əmirliyində olan ə, e, şəriət qaydaları adətən yerli əhaliyə şamil olunur, amma orada, orada məsələn otellərdə olan istirahət mərkəzlərində gəlmələr, xaricilər, yəni istədikləri kimi istirahət edə bilirlər və bəzi belə deyək, qanunları pozmamaq şərti ilə içki də içə bilirlər filan. Bəs bu biraz ədalətsizlik olmur? Məsələn, hər hansı bir yerli görür ki, yəni bu düzdür, öz seçimidir. Ancaq onun elədiyi istirahəti də eləmək istəyirsə, amma belə müəyyən çərçivələrdən çıxa bilmirsə, bu biraz ədalətsizlik kimi görünmürmü? Yenə də bu siz qeyd etdiniz, bu bəzi ölkələrdə düzdür, fərqlidir. Məsəl üçün e, deyək ki, Səudiyyə Ərəbistanı başqadır, Kuveytə başqadır, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Yəni bu ölkənin e, icazə verir bu, bu məsələlərə. Məsəl üçün mən özüm çox olub ki, soruşmuşam Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vətəndaşlarına. Onlar deyirlər ki, yəni e, bəzi məsələlər icazə verilib, amma biz e, yenə də özümüz istirahətimizi başqa yerlərdə edirik. Onlara onlar biz onlara qarışmırıq. Onlar da da bizə qarışmırlar. Yəni bu cür e, bu cür e, baxırlar məsələyə. Normal kimi baxırlar bəzi ölkələrdə buna. Aha və e, Bəhruz bəy, e, məsələn siz e, mən hər halda belə deyək də, sizin qədər inanclı müsəlman olmasam da özümü müsəlman sayıram və belə deyək. Amma istənilən halda da bu belə bir baxımdan bunu ədalətsizlik sayıram ki, nəyə görə başqası bunları eləyə bilər, yəni istirahət eləmək üçün, amma bir müsəlman ə, e, özünə çərçivələr qoymalıdır. Bur burada siz bir ədalətsizlik görmürsünüzmü? Ümumiyyətlə biz baxır ədaləti necə başa düşürük də, məsələ burdadır. Ədalət ə, e, hər şeyi öz yerində qərar verməkdir. Elə ədalət ə, e, müsəlman üçün olunan ədalət budur ki, çünki bizim dinimiz bizi kamala səsləyir. Əvvəldən də elə söhbətlərimizin əvvəlindən deyirik budur. Kamala çatmaq üçün də müəyyən ə, e, hüdudlar olmalıdır, müəyyən qadağalar qoyulmalıdır. Və bunlar təkcə bayaq dediyimiz kimi müsəlmanlarda deyil qərb cəmiyyətinə də baxsaq, Qərblərin inanclı insanları, belə deyək, öz dinlərinə bağlı olan insanlar da özlərinə müəyyən məhdud ə, e, hüdudlar, e, cızlar çəkiblər. O demək deyil ki, məsələn, hansısa bir qərbli gəlir ə, e, Dubeydə, Riyazda və yaxud da başqa şəhərlərdə istirahət eləyirsə və orada içki içirsə, dincəlirsə, bu o demək deyil ki, hər hansı bir inanclı qərbli də gəlib onun elədiyi işi görür. Qərblərin də müəyyən, belə deyək də, onlarda da ə, ictimaiyyətdə müəyyən təbəqələr var. İnanclıları da var, ə, biraz inancı zəif olanlar da var. İndi biz bu, bu fərqliklər faktı var. Yəni bu fərqlilikləri biz e, qabardı buna ədalətsizlik demək nə dərəcədə doğrudur, onu deyə bilmərəm. Yəni mən mən də bu məsələyə bu, bu barədə çox söhbət eləmişəm. Məsələn, ərəb ölkələrində olanda, yəni o həmin yaş e, ərazidə, yəni ölkədə yaşayan insanlar onlara soruşum bu, bu onlar heç buna bu, bu nöqtə nəzərdən baxmırlar ədalətsiz kimi. Deyir, özləri çalışırlar ki, e, şəriətin buyruqlarını, dinimizin buyruqlarını yerinə yetirsinlər və Hmm, yaşayış tərzi kimi, yəni özləri deyirlər ki, biz e, müsəlmansa bəzi şeylər, bəzi haramlardan çəkinməliyik və buna normal baxırlar çox maraqlıdır ki, özləri buna normal baxırlar. Yəni, ola bilsin ki, qərbdə buna ə, e, ədalətsiz kimi baxılır, niyə ola icazə? Amma müsəlmanların özlərindən soruşsan, heç bunu ədalətsiz kimi baxmırlar. Çünki şəxsən mən özüm bu məsələlər barəsində söhbətlərim olub, istər Birləşmə Ərəb Əmirliklərində olanda olsun, başqa bəzi ərəb ölkələrində olsun, onlar buna normal baxırlar, ədalətsiz kimi baxmırlar. Çox təşəkkür edirəm və ə, e, son olaraq bir şey də ə, e, soruşmaq istəyirəm. Çünki uzun müddət elə müsəlman ölkələrində daha doğrusu tarixən olan bu dövlətlərin saraylarında da bu əyləncə məclisləri də olub, filanlar da olub. Bəs bu məsələdə belə deyək. Çünki mən bildiyim qədər istər Osmanlıdan tutmuş istərsə İranda olan imperiyalarda daha öncələrdə bu cür məclislər filan olub. İndi bunun belə deyək, o vaxt bu şəriətə uyğun deyildi ya indi sadəcə insanlar daha çox belə deyək də şəriətə uyğun hərəkət etməyə çalışırlar deyə həmin ölkələrdə indi daha çox qadağalar var. Sizin fikrinizsə? Valla mənim fikrimcə bu qədimdə də olub. Yəni qədimdə də olub ki, şəriətin buyruğunu əməl ediblər, etməyiblər. Bu insanın özünə özünə görədir. Özü cavab verəcək Allah qarşısında. Yəni biz e, heç kimsəni mühakimə eləmirik. Sadəcə bu qədimdə də olub ki, əməl olunub, əməl olunmayıb. İndi də var, əməl olunur, əməl olunmur. Buna görə özü məsuliyyət daşıyır insan. Allah qarşısında özü cavab verəcək. A, təşəkkür edirəm. Bəhruz bəy, buyurun siz də. Bəli, mən də razıyam. Yəni İslam dini müəyyən qanunlar, e, belə deyək, toplusudur ki, bu qanunlar qüvvəyə minən gündən üzübəri, yəni peyğəmbər dönəmindən üzübəri bu qanunlara tabe olan şəxslər də olub, olmayanlar da. İndi istər Osmanlı dönəmində olsun, istər e, e, belə deyək, e, İran e, dövlətində olsun, ya istər qeyri-ərəb dövlətlərində olsun, Bu yəni fərdi məsələyə qadir. Biz yenə də qeyd edirəm ki, şəriəti, dinimizi hər hansısa bir dövlətlə ölçmürük və yaxud da orada olan ənənələrlə ölçmürük. İslam İslam olaraq qalır. Əksinə biz dövlətləri İslamla ölçməliyik. İslamı dövlətlərlə yox. Bizim üçün meyar İslam, dinimiz, şəriətimizdir. Hər hansı bir eh, dövlət, İslam dövləti olsa belə, dinin belirlədiyi o şəriət e, kateqoriyalarına sığırsa, həmən qəlbə sığırsa, biz bəli onların işin e, şəri iş hesab edirik. Yox, hansılarsa tarix boyu və yaxud da indi də həmin çərçivələrdən çıxırsa, bəli də bu təbii halda bunu danmaq da olmaz. Bunlar e, qeyri-şəri işlərdir. Çox təşəkkür edirəm sizə. İslam və demokratiya verişində bu gün İslamda istirahət, əyləncə mədəniyyətindən danışırdıq. Qonaqlarımız Yaşar Qurbanov və Bəhruz Əlizadə idilər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyinizə görə və ə, e, bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında müzakirələri davam elətdirəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.